Hei, vai ķēdes jau kājās? Viedokļi, pieredze, ieteikumi. Raidījums Kedās! Sveiciens visiem Kedās klausītājiem! Ir pienācis māja raidījums, kas nozīmē šīs sezonas noslēdzošais raidījums. Diemžēl aiziesim vasaras atvaļinājumā, gadās komanda un uh, nāksim jaunajā sezonā ar daudz jaunām idejām un daudz jauniem raidījumiem. Bet tātad par šo raidījumu ir māja mēnesis. Un uh, aprīļa raidījumā Samuels kopā ar mācītāju Kristu Kalniņu un Latvijas Kristīgās studentu brālības vadītāju Ulvi Kravali jau pievērsās tēmai vīrišķība tieši Bībeles kontekstā un kristīgajā skatījumā. Uh, Toties šajā mēnesī, maija mēnesī, mēs turpinām šo tēmu, bet šoreiz liksim uzsvaru uz vīrieša lomu mūsdienu sabiedrībā. Kāda tā ir, kādi ir galvenie izaicinājumi un kādas ir pozitīvās pārmaiņas. Lai rastu atbildes šodien, mums studijā ir biedrības tēvi pārstāvis Gatis Midrauskis – Un tāpat arī raidījuma laikā mēs ierakstos dzirdēsim arī pāris jauniešu atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vīrišķības izpratni. Bet tad vispirms lūkšu uh, jūs, Gati, uh, nedaudz iepazīstināt ar sevi un biedrību tēvi. Labdien! Uh, jā, mans vārds ir Gatis Midrovskis, esmu uh, divu skaisti jauku meitiņu tētis, uh, virsavas ievai Sintijai. Uh, <laughs> Super. O, nu redz, uh, Sintijas droši vien ir tāds foršs, foršs meitenes. Un uh, jā, mm, sākšu bišķītiņu par pašu biedrību tēvi. Uh, biedrību tēvi ir radusies pirms gan rīzai astoņiem gadiem, uh, pateicoties – Um, tādām reklāmas kampaņām un uh, arī pētījumam par, par to, uh, cik iesaistīti ir tēvi vispārībā mūsu ģimenēs un uh, kā Latvijas ģimenes uztver tēva lomu. Un atklājās tas, ka lielākā daļa, pārpa 60%, um, cilvēku Latvijā uztver tēvus kā tādu, nu, principā labu piedēkli. Ir forši, ka viņš ir, bet ģimenes kodols ir bērns un mamma. Es tā biju šī tā kā skumīgi, skaudri, bet nu, tā, tā realitāte ir. Un, Un, un, un, un par šo laiku ir veikta pētījumi, pieņemsim, par šķirtajiem tēviem. Atkal, ies, nu, tas, ka mums Latvijā arī tā situācija ar šķirtajiem tēviem ir nedaudz skumīga. Mēs viņus saucam par tētiem uz 13%, tāpēc, ka viņi savu bērnu dzīvēs tā nu, likumsakarīgi ir 13% no laika, kas ir uh, katras otrās brīvdienas tikai. Uh, tāds, tāds vidējais šķirtais tētis. Protams, ir dažādas, dažādas situācijas, bet nu, mēs tādu vid vidējo apskatot. Un, un par šo laiku, jā, tad uh, mēs esam <clears throat> diezgan daudz un, un plaši centušies arī runāt uh, par iesaistītu tēva lomu, nozīmi vispārībā uh, bērnu dzīvēs, uh, kāda tā ir nozīme uh, Um, tādām veselīgām attiecībām, cik tas ir palīdzoši arī sievietēm un cik tas īstenībā ir veselīgi pašiem vīriešiem, ka viņi ir iesaistīti ģimenes cilvēki. Uh, nerunājot par to, cik tas ir vērtīgi visai sabiedrībai īstenībā. Mēs esam vadījuši ļoti daudz dažādas diskusijas, uh, konferences, uh, visos mēdījos par, par šo tēmu stāstījuši, arī par teiksim, popularizējuši tie, to vīriešu viedokli, kas eh, nemazām tik bieži īstenībā neizskan. Un, eh, un arī vadām dažādas atbalsta grupas, eh, izglītības grupas, palīdzam vīriešiem mm, nu, uzzināt kaut ko vairāk par bērnu attīstību, pirmkārt izglītojam tieši par bērnu attīstību, par ģimenes sistēmu kā tādu, un es teiktu, ka mēs esam tāda unikāla vieta, kur atnākt vīriešiem parunāt tiešām starp vīriem, tikai un vienīgi tādā veselīgu vīriešu uh, vidū, un tas ir ļoti interesanti, kādas sarunas tad atklājās uh, kad vīrieši var būt atklāti, uh, ievainojami, uh, arī atklāt savas kļūdas un diezgan ātri saprast, pirmkārt, ka tās problēmas, kādas ir man, nu jā, priekš manis viņas ir unikāls, bet īstenībā ļoti iespējams, ka kādam citam vēl ir līdzīgi. Varbūt kāds citars, cits ar to jau ir ticis galā ļoti veiksmīgi, varbūt kādam vēl neizdodas. Un uh, Un tad, eh, jā, gūt šo, šo, mm, kas ir svarīgi, kas jau arī tiešām pat pētījumos ir pierādījies, ka gūt tieši vīriešu to atbalsta plecu, večiem labāk patīk, un uh, nu, <laughs> diezgan ātri viņi saprot, ka šīs grupas strādā gadrīz vai tā kā mm, terapijas grupas, um, bet vīriešiem ir vieglāk to darīt, jā, tieši grupā, nevis uh, uzsākt individuāli. Tad viņi atnāk pie, pie mums un tā. Un es pats, uh, es pats biedrībā tēvi uh, aizgāju uz bērnu emocionālas audzināšanas grupu, šķiet tās bija kādas divas nedēļas pēc, uh, pēc manas pirmās meitas dzimšanas. Ļoti veiksmīgi man tā sanāca, ārkārtīgi daudz, uh, ko uzzināju pirmajās šajās desmit nedēļās, un uh, pirmkārt uzzināju par, par par bērnu attīstību kā tādu, eh, lika daudz padomāt pašam par sevi, par uh, uzreiz rodās tās domas, ak, dieniņās, uh, ko gan mani vecāki ir darījuši nepareizi, tagad es zinu, kā būtu pareizi, bet tas ir tāds diezgan loģisks uh, process, uh, kam seko uh, atklāsme un kaut kādā ziņā arī piedošana vecākiem uh, par to, ka īstenībā viņi jau ir caur savu milzīgo mīlestību darījuši maksimumu, ko viņi tajā laikā spēja. Uh, un kas ir bijis eh, viņu, viņu iespējās, jā. Un, eh, jā, pēc šī pirmās, eh, pie, pirmā kursa mēs tad turpinājām ar šiem pašiem džekiem arī tēvu grupas apmācības, un man tik tikko Facebookā izlec, ka es tēva grupas vadu jau vesels piecus gadus. Līdz ar to esmu daudz, daudz mm, ar vīriešiem šīs nu, ļoti personīgās sarunas veicis, esam grupās strādājuši, uh, arī man ļoti palīdzējis ir, teiksim, manējais podkāsts, kur mēs padziļināti, nu, stunda, pusotra, divas un vairāk iedziļināmies kādās tēmās. Un tas ir ārkārtīgi interesanti tiešām mm, nodoties tiem jautājumiem, kas ir vīriešiem svarīgi, jo tas tēls, kāds ir radīts varbūt mūsu sabiedrībā, ir nedaudz atšķirīgs no tā, kāds viņš ir patiesībā tam vidējiem vīrietim parastiem, kuram nav jālec pirmkārt visos sociālos medijos par savu privāto dzīvi jā, jāklaigā, jāstā, jāstāsta, kā arī bieži vien vīriešiem nu, netiek dota tā iespēja kārtīgi atklāties. Kāpēc, es tūlītās arī pabeigšu, kāpēc ļoti, ļoti atšķirās tas veids, um, Uh, un tas rezultāts, kas nāk laukā tad, kad mums ir uh, tikai vīru grupas, Un ļoti atšķirās tas veids, kad mums ir vecā grupas, kad atnāk pāri ja, uz, uz šīm apmācībām. Tad tā dinamika ir tāda bieži vien, ja atnāk pāri, tad vīrieši ļoti veiksmīgi noklausās visu, visu materiālu, bet, bet ar savām, savu pieredzi pārstrāt tad dalās dāmas. Savukārt, tajā brīdī, tad, kad mēs esam tikai veči, tad, tad piespiest kārtīgi atklāties Un, un redzot, ka kāds cits ir atklāts, ir vieglāk pašam runāt uh, par, par savām tēmām. Īsumā tā, paldies tev. <laughs> Jā, ļoti, ļoti interesanti un es teiktu ļoti veselīgi, uh, ka ir šādas, šādas biedrības. Man liekas, sabiedrībā būtu jārunā daudz vairāk un daudz vairāk jādzird par šādām iespējām. Minēju par savu podkāstu, droši var pateikt nosaukumu. Tēvu radio. Tēvu radio klausītāji, tie, kuriem interesanti, droši aiziet noklausīties. Uh, es jau varu apsolīt, ir būs vērtīgi. <laughs> Bet, uh, jā, nu tad arī pievēršoties pirmajam jautājumam, ko tā nedaudz um, ieskicēja um, par to, kas mūsdienās tiek saprasts ar jēdzienu vīrieši, vai to vispār var tā skaidri definēt. Jā, yeah. Man liels prieks, ka esat uzaicinājuši man uz šo <laughs> sarunu, tad parunāt par šīm tēmām, jo es esmu, jā, š, nu, mm, tas ir tāds, nu, manā, manā informācijas laukā tāds aktuāls temats droši vien, un tagad pēdējos gados, nu, daudz, daudz par to kaut kā tiek runāts, jā, kas, kas ir vīrišķīgi, kas ir vīrietis, un kas tad īstenībā ir sieviete, un, un kā mēs atšķiramies, es domāju, ka tās nu jā, kaut kādā ziņā. Pārsvarā tad uh, bioloģiskās lietas mēs uh, baigi uh, neiztirzājam, kā mēs atšķiramies, bet tieši par, par šīm personīgajām īpašībām un kādi ir tad, nu, es domāju, tas apakšējais tas jautājums, kas ir tās lietas, kas būtu jādara sievietei, kas ir tās mm -hmm. lietas, kas būtu jādara vīrietim. Mm. Es teiktu tā, uh, es, es, ne, es neteikšu par to, kādam ir obligāti ir jābūt vīrietim un kādi ir, teiksim, kādi noteikumi, bet es, es varu minēt par to, par saviem novērojumiem, kas strādā un kas nestrādā. Pieņemsim, ģimenes sistēmā, ja, kas, kas strādā vai arī, kas, pieņemsim, nestrādā, ja ir kādas šīs īpašības. Un tad vīriešiem ļoti labi strādā tas, ka vīrieši uzņemās atbildību. Mm teiksim par visu. Vīrieši uzņemās atbildību par savu bērnu veselību. Vīrieši uzņemās atbildību par savu, savu sievas veselību, par savu sievas labklājību, par ģimenes labklājību, par finansiālo stāvokli, par, par bērnu izglītību, par, par viņu attīstību, arī par, par nu, tiešām arī par pilnīgi visu, un ir viena lieta, par ko bieži vien pēdējā laikā vīri, nu tad tēvi, teiksim, aizmirst, jāteic, ka arī es pats, ka mēs aizmirstam uzņemties atbildību par savu veselību. Tāpēc ļoti forši, ka mums <laughs> ir vismaz novembrī vīriešu veselības mēnesis un novembers, nu, kad, kad bišķītiņi vairāk mēs pievēršam uzmanību tieši vīriešu veselībai. Tas ir kaut kas tāds, kas mums baigi pie, pieklibo, bet es teiktu, ka tas ļoti ietilps tajā atbildības uzņemšanās mm, sfērā, laukā. Un, eh, un kas notiek, ja, ja, ja vīrietis neuzņemās to atbildību? Tad viņi ir jāuzņemās kādam citam. Ja kāds, ja, nu, ja vīrietis neuzņemās atbildību par, eh, oh, nezinu, nu, par finansiālām eh, ģimenes lietām, vai vīrietis neuzņemās atbildību par, mm, nu, kaut kādā ziņā par kārtību mājām vai, vai par saplīsošu izlietni, par, par bērnu veselību, kādam citam tas ir jāuzņemās. Ja bieži vien tās ir tādas lietas, kas obligāti ir jāizdara, un, un kurām vienkārši ir jābūt, kas ir tāds labs fundaments un pamats mm, saimniecībai vai mājai. Un, uh, ja kāds cits tad uzņemās šo, šo atbildību, bieži vien tad, uh, tad šis cilvēks nedaudz pārņem tādas vīrišķīgākas arī īpašības. Nu, vismaz tas, ko mēs esam pier, nu, pieraduši redzēt iepriekšējos arī simts gados, lasot grāmatas un, un, un patērēt dažādu saturu, tad jā, tās, tās, tās vīrišķīgās īpašības, kas ir arī kaut kādā ziņā stingrība, noteiktība, konkrētība, Jā, <laughs> interesanti arī tas, ko es esmu ievērojis. Tagad sākot, <laughs> sākot ar um, vienu, vienu interesantu darbu strādāt, uh, sieviešu kolektīvā pilnīgi citādā uh, komunikācija notiek. Vīrieši runā diezgan tieši par lietām, kas ir faktiskas šeit un tagad, uh, vai arī mm, savukārt sievietes komunicē ar, ar zemtekstiem pastarpināti, un, un, un teiksim tā diezgan, nu, daudz plašāk. Uh, un tāpēc bieži vien rodās tādi uh, interesanti komunikācijas misēkļi. Un jā, um, tajā, ko, ko, ko, ko es uh, esmu novērojis, ka tiešām, ja vīrietis uzņemās atbildību, ka viņš ir atbildīgs par, par visu, kas notiek ar viņu un ar viņa ģimeni, un tad tas rezultāts kaut kā diezgan strauji uzlabojās. Tad atrodās arī veidi, kā to visu uzlabot. Mm. Mēs te varam arī piesaukt, nezinu, psihologus, pieņemsim, Jungu, jā, kurš, kurš ir tad izpērtījis arī dažādas šīs, nu jā, tās, tās dažādos veidus, tipas lomas un, un, un kādos mēs kā vīrieši varam iejusties un, un savas, šos, savus šos virzienus izkopt, lai, lai kļūtu tādi pilnīgāki vīrieši. Vīrietim ir jābūt arī uh, maigam. Tāpat laikā viņam jābūt stipram. Bet, bet teiksim, arī nu, vakar dzirdēju fenomenālu tādu teicienu <laughs> no vienas uh, čehu uh, vīru, uh, vīru līgas, <laughs> vai, vai kā viņi savu sevi nosaukuši. Um, uh, spēks, uh, spēkam ir jābūt, taču spēks nenozīmē vardarbību. Tas ir kaut kas tāds, ko mums tomēr vīriešiem nu, tagad pārmet, Man arī ļoti nepatīk, kad par, runājot par nu, vardarbīgiem cilvēkiem, runāt tieši par, nu, tā kā par vīriešiem. Jā, lielākoties ir tā, ka fiziski, fizisko vardarbību tad veids vīrieši pārsvarā. Bet es, jā, not all men, nu tā kā, nu ne visi mhm. vīrieši ir vardarbīgi. Es uzskatu, ka vīrietim jābūt spēcīgam, lai viņš var pastāvēt, aizstāvēt um, gan fiziski, gan arī tomēr tad mentāli. Tas ir ļoti svarīgi. Vai, draudziņ, tā, <laughs> tas jautājums ir tik plašs, man liekas, jā, <laughs> jā. un uh, vienu stundu mēs varētu šim jautājumam tikai veltīt. Nu, mēs varam paklausīties, uh, ko mums atbildēja divi jaunieši, jā. un tad varbūt varam arī pēc tam pakomentēt. Uh, Bet jā, mēs lūdzām diviem jauniešiem, 17-gadīgajam Gregoram un 21 gadus vecajam Miķelim, atbildēt, ko viņi saprot ar vārdu vīrišķība un kādas īpašības viņiem saistās ar šo vārdu. Tad klausamies. Jā, kas man saistās ar vīrišķību? Es domāju, ka vīrietim noteikti vajadzētu piemist savā ziņā drosmei, jo mūsdienās uh, Uh, vīrietis sastopas ar ļoti daudz dažādiem izaicinājumiem, daudz dažādām iespējām, uh, kuras bieži vien noved uz uh, ļauniem ceļiem. Um, un būtu svarīgi, ka vīrietis spēj izvērtēt to, uh, kas ir ļauns un kas viņam nāktu par labu. Tāpēc es domāju, ka arī morāla stabilitāte, jo vīrietis nedrīkst būt tas, kurš skraida pakaļ citiem, un viņam vajadzētu būt savam personīgam viedoklim, uh, Uh, viņam vajadzētu būt spējīgam arī paust un arī aizstāvēt personīgos uzskatus. Tās rakstura īpašības, kas man asociējas ar vīrišķību, noteikti ir uh, tāda līderības prasme. Es domāju, ja to vispār nosaukt par <laughs> rakstura īpašību, bet noteikti jā, kaut kāda tāda spēja vadīt, uzņemties atbildību. Um, tad noteikti jā, neatkarība, patstāvība, um, es teiktu, arī, arī izlēmīgums. Uh, un uh, jā, tāda kop, kopumā tāda, tāds gars spēks, uh, ka vīrietis var būt kāds, uz ko, uh, uz ko var paļauties, ka viņš ir kā, kā akmens vai ne, uz kā, uz kā var stāvēt. Uh, es teiktu, ka tās ir tās īpašības, kas man, uh, kas man asociējas. Nu, varbūt es vēl varētu pieminēt arī drosmi, ka tas ir kaut kas izteikti vīrišķīgs arī, manuprāt, uh, um, tāda pašupurēšanās varbūt, tieksme pašupurēties. Jā, es teiktu, ka kaut kā tā. Jā, nu tātad mūsdienu jauniešu <laughs> uzskats, viedoklis, kā, kāda ir tava komentāra varbūt. Tur ir kā drosme parādījās uh, jā, abiem jā. diviem čaļiem. Um, mm, Interesanti likās, jā, uh, ka Miķels pieminēja arī līderību. Miķels bija otrs, vai ne? Jā, jā. jā līderību tomēr vadīt, mm, kas ir jau uzņemties atbildību par visiem, kas, teiksim, tev sako, kas sako taviem, mm, kā viņš minēja, jābūt arī izlēmīgam ja, par to virzienu, kur, kurā doties un, un, un kur tad vest šos cilvēkus. Tā kā, jā, mm, ir interesanti runāt par to, kādam ir jābūt vīrietim, un, un, un un te tad mēs atdaramies pret, pret to sarežģīto labi, ok, mēs varam daudz runāt par to, kādam ir jābūt vīrietim, kā mēs līdz tam tiekam. Mm -hmm. Tas ir vēl tad arī nākamais solis. Bet, bet jā, protams, nu, pirmais ir izdomāt to virzienu, to veselīgo labo virzienu, kas, nu, ja tā pilnīgi godīgi, baigi nav mainījies pēdējos entos simts gadus. Nu, ta, tas, kas, tas, kas strādā. Uh, um, Bet jā, mēs, eh, mēs sarunas turpinājumā noteikti vēl pies, <laughs> eh, niansēm mm -hmm. pieskarsimies par to, nu, kā tad ir mainījies, kas tad ir mainījies īstenībā tad pēdējos, pieņemsim, simts gados? Jā, um, nu tad um, tāds uh, nākamais jautājums ir, kā vīrišķība izpaužas sabiedrībā, attiecībās ar sievu vai draudzeni un attiecībās ar uh, bērniem, un vai katrā no šiem attiecību veidiem vīrišķība ir saprotama citādāk? Mm -hmm. Ģimenē ļoti, man liekas, ka viegli. Par sabiedrību būs, būs sarežģītāk. Tur, bišķi, mm. tā, tā, nu, tur vēl jā, jā, jāpamklājās domās, bet par, par ģimeni droši vien, jā, nu, viegli. Kā jau es minēju, tā ir pilna atbildības uzņemšanās. Un ko es gribu arī, arī ar to visu pateikt? Ja vīrs uzņemās atbildību par, par visiem šiem jautājumiem, tas nenozīmē, ka Uh, nu, kad sieva tad noņem atbildību par, par, uh, par bērniem, <laughs> sieva noņem atbildību par, uh, par bērnu veselību vai, vai uh, par, par ko citu, arī par to pašu vīru uh, mīlēšanu, aprūpēšanu. Um, es teiktu, ir brīnišķīgi, kā abi divi spēj to, to darīt. Bet jā, uh, vīrietim ir jāapzinās, ka viņš ir mm, atbildīgs par to, ka viņš eh, ģimenē rada drošības sajūtu. Viņam ir jāda, jā, jārada drošības sajūta eh, savai sievai. Eh, kā to izdarīt? Nu, par, par drošības sajūtu, jo tā rodās no tā, ka nā, finansiāli viss būs kārtībā, ka māja nesabruks, var, var kaut kā arī parūpēties par to, ka tāpat grīdlīst ir pielikta vai, vai, vai <laughs> remonts ir plus, plus mīnus jauns. Drošības sajūta rodās no tā, ka vīrietis nav emocionāli fiziski vardarbīgs, ne pret sievu, ne pret bērniem. Un es pieminu arī, jā, arī emocionāli vardarbīgs. Mm, es es neuzskatu, jā, ka kaut kāda bļaušana pieņemsim. Uh, pirm, es, es saprotu bļaušanu, bet tā ir ļoti neproduktīva lieta vienkārši. Mm. Es, es savā audzināšanā un savā ģimenes dzīvē pār, pārsvarās tāds, nu, produktīvs. Davai darām lietas, kas strādā, nevis tās, kuras vienkārši nāk no mums uh, laukā. Mm. Jā, un drošības, drošības sajūta arī rodās tajā brīdī, kad, jā, ka vīrietis var parūpēties par sevi, tā tad viņš būs ilgāk līdzās. Jā. Ja, es, ja man ir bail aiziet pie daktara, ja es atzīstu, ka es neeju pie daktara īstenībā tāpēc, ka man bail no tā, ko viņš varētu man pateikt, viņš man pateiks, ka jāaiziet vēl pie tā daktara, pie tā daktara, un īstenībā šitais rādītājs ir diezgan slikts vecīt. Bāts, tas nozīmē, ka man būs viss kaut kas tā kā jāpērn zāles. Es aiziešu pie dāktera, viņš pateiks, ka man tur būs jau jāsāk vingrot, un, un, un, un tad es nedrīkstu vēl ēst eh, šito un šito, un kaut kā citādāk jārūpēs par veselību. To es negribu, labāk es neiešu pie dāktera. Mm -hmm. uh, ah, bet, nu jā, nu tas ir, tā ir kaut kāda tāda, uh, nezinu, brutāla arī atklātība pret sevi, vai ne? Jā, jā skaisti vārdi. uh, <laughs> bet, uh, nu jā, nu mūsdienās arvien vairāk tiek runāts un aktualizētas uh, problēmas, kas saistītas ir ar uh, dzimumu stereotipiem mhm. Mm vai dzimumu lomām. Un uh, Marta raidījumā par feminismu uh, jau izskanēja doma, ka ir normāli, ja sieviete vēlas veidot karjeru un ka tā ir viņas prioritāte. Bet tikpat normāla ir arī vēlme veltīt sevi bērnu audzināšanai biedrības tēvi Facebook lapas aprakstā lasāms teikums: Mēs esam par pietiekami labu tēti katram bērnam Latvijā. Tad kāds ir šis pietiekami labais tētis un kā par tādu kļūt? Mm -hmm. <laughs> Tas ir grūtākais darbs uh, uz pasaules, uzreiz aiz, aiz uh, māmas visiem uh, darbiem. Um, pietiekami labs tētis, tas ir uh, pagājušā gadsimta psihologa izvirzīts tāds uh, jēdziens, jo mēs nevaram būt ideāli vecāki. Tas nav iespējams. Um, ideāli vecāki no kura skatu punktu, vai no sabiedrības skatu punktu, vai arī no, no bērna uh, iegribu skatu punkta, mēs esam ideāli jā, vecāki. Uh, nu, jā, tas, tas nav iespējams, bet uh, pietiekam labs tētis ir uh, tāds, kurš uh, spēj uh, Mm, spēj parūpēties par, par bērnu vajadzībām, nevis par iegribām, un tur ir ļoti strikta <laughs> liela atšķirība, kas ir interesanti pat pēc bērna raudāšanas, nu, es varu atšķirt, kur ir vajadzība raudāšana un kur ir iegribu čīkstēšana vai kā citādāk. Mm -hmm. Nu, tas, jā, tās ir, ir spējīgs parūpēties par bērnu vajadzībām, es teiktu arī tomēr par ģimenes vajadzībām, un uh, viņš ir spējīgs arī parūpēties par sevi. Um, kā jau minēju, viņš ir atbildīgs, viņš uzņemās šo atbildību. Un uh, nu, mēs strādājam pie tā, ka lai tēv būtu tomēr arī izglītot šajā tēmā. Jo bieži vien tās lielās kļūdas uh, nu, tas sauksim viņus par kļūdām. Tas nav gluži tā arī korekti. Es, ka man pagājušajā gadā piesaistīt tur bez tabū nokomentēt kādu sižetu, kas ir nofilmēts, un gan māmiņa, gan tētis, ejot laukā ar, ar bērnu ratiņiem, ļoti bieži kā, nu, tos ratiņus krata, un to ir kaimiņi kā, nokri, nofilmējuši. Nu, un tad nokomentējiet. Līdzi, līdzīgi ir ar ļoti daudz, nu, teiksim, šīm vecāku kļūdām, ko mēs pieļaujam, un tam ir uh, divas, uh, divas uh, tā kā problēmas saknē. Viena ir zināšana trūkums, bet savukārt man var būt visas pasaules zināšana, zināšanas, un es viņas nespēšu izpaust, ja man būs resursu trūkums. Ja es būšu, uh, nezinu, nepaēdis, neizgulējies, un es te nesaku, ka vienu, divas dienas neizgulējies. Es te saku, kā pieņemsim es, kurš gan arī zai piecus gadus nav gulējis uh, visu nakti no vietas. Uh, tas ir uh, eh, attiecība trūkums, uh, fiziskās aktivitātes trūkums, ka mēs arī paliekam uh, tādi kuslāki, uh, ir, jā, ir, ir tieši šie iekšējie un fiziskie resursi, kuri mums neļauj izpaust tās savējās uh, foršās labās uh, zināšanas ar cerību, ka viņas mums ir. Ja es esmu pilnīgi piepildīts ar resursiem, bet es nezinu, ko ar viņiem darīt, tad es arī visu kaut kādas muļķības varu izdarīt. Tā kā nu, šīs ir divas lietas, par kurām mums ir jāparūpējās. Un tas, nu, teiksim, par to arī tad mēs, eh, mēs gādājam arī, teiksim, biedrībā. Jā. Nu, labi, laiks doties mūzikas pauzēm, un mēs mūzikas pauzē dodamies ar kādu dziesmu. Uh, jā, es jau es, es kādu gadu gaidu, kad uz rādio uzaicinās un šo jautājumu paprasīs. Es ļoti gribētu novēlēt tad klausītājiem dziesmu mesa, no mesas dziesmu augšup. Tas ir tas brīdis, kad viss apkārt, viss apklust dzird savus sirdspūkstu basus, pārakstīs tiek, kas ziņās rītdien jau jālas. Uzvaras pāraksta vēstures grāmatas secīgi. Kā noti spēlē šīs klavieres, soli pa solim līdz galam, vai mājās tu paliec? Kas ir šie auguri, kad priekšā vēl ir kaut kas? Var kāpt vēl augstāk, skandinot tautās. Sen jau zinājām, ka mums tas sanāks. Lai ir cik mēs šāvām mērķim garām, pat viena doma iedvesmu modināt spēj. Kā viegli soļot, paliek pat pret vēju, ja kāds ir krausās, lai dzird un klausās. Mēs kāpjam mājās. ieskatos, redzu to, kas ir man dots. Cik daudz mainīt var to, kas gēnos iemantots, mēģinot uzvarēt sevi. Otrā vieta neeksistē, tāpat kā uzvaras nav sasniedzamas pesimistiem. Viena zeme, vienas debesis un saule mums mazu uzvaru summa, bet uz lielu iznākumu tauriņš pārvērts tepat aiz manas sēdes. Rada zemestrīce, kur piedzims saules lēkts, un mēs varam teikt. Sen jau zinājām, ka mums tas sanāks. Lai ir cik mēs šāvām mērķim garām, pat viena doma iedvesmu modināt spēju. Kā viegli soļot, paliek pat pret vēju. Ja kāds ir krausās, lai dzird un klausās, mēs kāpjam mājās. svets aizdedz tūkstots lāpas, izgaismojot visapkārt kalnus jūras kāpas. Kad redzu daudzus vienojamies, vienu glābjam, tad skaidri zinu, zinu, kam mēs kāpjam vēl augstāk. Tu klausies raidījumu Kedās. Jā, esam atpakaļ uh, no mūzikas pauzes un uh, turpinām, turpinām šo māju raidījumu par vīrišķību, otrā daļa um, no šī raidījuma cikla. Un, uh, jā, pie mums viesos ir uh, Gatis no biedrības tēvi, un uh, turpināsim ar ašajiem jautājumiem. Es jau, es jau mūzikas pauzē teicu, ka būs tādi ašie jautājumi, kur, kur mērķis ir būt ašiem, ātriem un neizplūsti gari. Uh, bet jā, tad pirmais jautājums. Kurš ir uh, tavs vīrišķības paraugs? Mans vectēvs. Oh, tas skaisti. Nu, diemžēl nevar komentārs pagaidām, bet uh, <laughs> kas tev palīdz augt vīrišķībā? Citu vīru piemērs. Un esot vīrietim, visforšākais ir – Um, plūkt savas atbildības augļus. Ļoti ah, labi, ļoti labi. Šis, to mēs pieraksējam citātam, ja. Uh, bet jā, tad, eh, nu, dosimies tālāk otrajā daļā raidījuma. Mm, un uh, tāds uh, jautājums, kādi ir galvenie izaicinājumi, ar kuriem vīrieši sastopas mūsdienu sabiedrībā? Mm -hmm. um. Šobrīd ir, uh, ir vērojams tāds, uh, tāds samulsums, jā, uh, par šo tēmu īstenībā, kāpēc, kāpēc tad uh, mums šodien ir šī saruna, kas tad ir tā vīrišķība un kādam vīrietim ir jābūt. Uh, es teiktu tā, ja ir, ja ir kārtīgs, labs uh, tēva piemērs, uh, tad, uh, tad puisim ļoti bieži šādi jautājumi nepaceļās, nepavarās. Uh, Bet tāpat laikā uh, tas, kas, tas, ko mēs redzam nu, kaut kādā sabiedrības telpā, tas liek, liek mums jā, tomēr jā, izvaicāt. Uh, Un tas, tas ir liels izaicinājums, jā, kad, kad to apšaubi, vai tad es esmu pietiekami labs vīrietis, teiksim, man ir jau, nezinu, 15, 20 gadi, 25, nu es esmu audzis tā kā, tā kā man ir audzinājuši, esmu bijis pietiekami, teiksim, paklausīgs un, un klausies visām labajām lietām, esmu kļūst par tādu vīrieti, kādas man tās vērtības ir liktas iekšā līdz šim, uh, bet tagad es esmu nonācis, pieņemsim, pieaugušajā dzīvē, pats par sevi, atbildīgs jau nu vairs tikai es pats par sevi, un varbūt arī par savu ģimeni vai kā. Un, un tagad tas vēstījums bieži vien ir citādāks. Hmm. Uh, no sabiedrības arī, uh, jo mēs kā vīrieši, mēs jau arī tomēr bieži vien klausamies, uh, uh, klausamies par to, kādam vīrietim ir jābūt, mēs klausamies arī no no sievietēm, savām mīļajām sievietēm, arī savām, pieņemsim, mammām vai, vai kā citādāk, um, arī sievietēm, autoritātēm, uh, savām partnerēm, un tad varētu būt grūti tiešām saprast, jā, kas ir tas, kas strādā un kādam būtu jābūt, uh, un kas, kas ir eksperiments, teiksim. Uh, un ko, ko mēs vēl negrib, ne, nezinām, bet, bet uh, varbūt gribētu pārbaudīt, vai, vai, vai šis strādā. Um, uh, Un es teiktu tā, lielākoties um, tas mans novērojums ir tas, ka um, ar vīriešiem viss ir kārtībā. Ar veselīgiem, foršiem, labiem vīriešiem, kuriem ir laba komūna, atbalstoša uh, komūna, tur viss ir kārtībā. Uh, viens lielais izaicinājums, kam mēs pamazām ejam, ejam pāri, visi kopā, ir uh, ir eh, kaut kāda emocionālā inteligence, kas mums eh, ir jāizgūst no sievietēm un, un varbūt jā, pat, pat vēl padziļinātāk eh, jāizprot, jo tām, teiksim, nespēja izskaidrot savu emocionālo stāvokli, bieži vien noved mūs pie ļoti muļķīgiem, ehm, muļķīgām rīcībām, nu, kas mums arī tagad nesen tieši runājam ar psiho, psihoterapeitu Ernestu Pūliņu cīni par vīriešu mentālo veselību kā tādu. Nu, tad izējot cauri jā, visiem tiem tā kā, simptomiem, kas bieži vien ir uh, trauksme, uh, Uh, agresijas lēkmes, ja, ka mēs paliekam uh, ļoti viegli, uh, savu, viegli izvirstam ja, šos dusmu uzplūdos, um, tas, ka mēs uh, aizstrādājamies, ka mēs uh, noslēdzamies no savas partneres, uh, ka mēs sākam lietot alkoholu, cigaretes, narkotikas un vispārējo, kaut kā apdomāmies un no sava apziņas stāvokļa mēģinam kaut kā aizmukt, ka mēs uh, sākam sociālos tīklus, spēlītis kaut kāds ar vien vairāk televizoru, ar vien vairāk patērēt, kā jau minēju, tas pats arī no savu apziņas, no savas realitātes kaut kā mēs mēģinam pazust, uh, sākam agresīvāk braukt, mēs sākam um, ēst eh, lētos, eh, nu, cik nu lētos, bet ātros ēdienus, visu kaut kādas neveselīgās lietas, eh, ko mēs zinām, ka viņas nav labi, pēc kurām mēs īstenībā jūtāmies diezgan nu, švaki, mm, bet tik un tā mēs pie viņa, pēc viņām dzēnamies, lai sajustos bišķītiņu labāk un apslāpētu savu emocionālo stāvokli, stāvokli, ko mēs īsti vienkārši neizprotam. Mēs nespējam vārdos ielikt, kā mēs jūtamies. Tajā brīdī, tad, kad mēs varam vārdos ielikt, kā mēs jūtamies, kurā vītā mēs sajūtam savas uh, emocijas arī, tad mēs viņām varam atrast uh, cēloni daudz vieglāk. Ja ir cēlons, tad ir, ir arī risinājums. Uh, un uh, novembrī mums ir novembers, uh, kas ir vīriešu veselības mēnesis, un uh, nu, tur mēs varam runāt par uh, vīriešu veselībā par tādām, varbūt trīs tādām lielām, varbūt uh, uh sa uh, sadaļām. Jā, mums ir, uh, um, uh, ir vēzis, jā, par, par ko tad uh, arī um, sākumā ir šis uh, novembers uh, bijis, un uh, tad lielais uh, teiksim, vīriešu nogalinātais ir sirds, asin, sirds asinsvadu slimības, kas ir tieši saistīts ar tieši šīm lietām, kuras mēs darām, lai tiktu galā ar savām emocijām. Nu, tas ir uh, slikts ēdiens. Tas nav obligāti, tas nav tikai garšīgs ēdiens, tas ir bieži vien ļoti, ļoti slikts ēdiens. Uh, tas ir ātrs ēdiens, tas ir alkohols, tas ir cigaretes, kas arī turpat iekrīt. Uh, tas ir visas šīs lietas, kas kaitē tieši, tieši mūsu veselībai. Un, protams, jā, arī uh, mentālās uh, saslimšanas ir ļoti, ļoti aktīva lieta. Un mēs neejam meklēt palīdzību, jo veči cieši klusu. Mēs, mums ir kauns par to, kā mēs jūtamies, Mēs, pirmkārt, mēs īsti nezinām, kā mēs jūtamies, bet mēs tik un tā izjūtam šo kaunu. Mēs kaunamies par to, ko mēs darām, jo mēs zinām, ka tas nav labi. Mums ir kauns atzīt uh, saviem partneriem, saviem, uh, savam autoritātiem vai, vai, vai ģimenei. Un mēs neprasām palīdzību. Un tad nu, mēs vieni paši mēģinām kaut kā kulties, un tas diezgan slikti sanāk. Mm -hmm. Jā, šo jautājumu mēs uzdevām arī jauniešiem, un tad uh, lūk viņu atbildes. Uh, tīri runājot par praktiskām lietām, vīrietis mūsdienās sastopas ar tādiem izaicinājumiem kā ģimenes dzīve, kā uh, atrast labu darbu un iztikas peļņa, vai arī attiecības ar uh, cilvēkiem, kurus, kurus viņš sastopas dzīvē. Bet es domāju, ka arī ir ļoti būtiski apzināties to, ka um, katrs vīrietis principā veido savu, un ne tikai savu, arī savas ģimenes dzīvi. Uh, tāpēc ir būtiski, ka viņš netiek, teiksim, tā vasācijas deguna. Uh, viņam ir jābūt, uh, <laughs> viņam ir jābūt spējīgam, uh, spējīgam nodrošināt sevi un arī savus tuvākos, un uh, parūpēties, lai, parūpēties par uh, par savu un citu labklājību. Par izaicinājumiem mūsdienu sabiedrībā vīriešiem es teiktu, ka, nu, <laughs> ir, ir, man liekas, vīrišķība kaut kādā mērā ir krīzē. Uh, un es to saku, tāpēc, ka es vīrišķību definēju pēc, uh, pēc manas ticības principiem, ne pēc kristietības principiem, pēc Bībeles. Un, un tur mans paraugs vīrišķībai ir Jēzus, vai ne? Un, un, uh, Uh, un, protams, arī apstuļi kaut kādā mērā pieskarās, uh, pieskarās idejai par to, ko nozīmē būt vīrietim un ko nozīmē būt um, ģimenes galvai un tā tālāk. Un, uh, nu, manā uztverē, jā, ja mēs sekojam šai definīcijai, šai ticības definīcijai, kas man liekas ir patiesa un, un reāla un objektīva, tad, tad man jāsaka, ka mūsdienās tā vīrišķība uh, um, nu, pazūd, un, jo mūsdienu pasaule kļūst aizvien sekulārāka un aizvien vairāk novirzās no, no, no tās patiesās, īstās vīrišķības. Un, um, jā, tādā ziņā tas ir izaicinājums vīriešiem. Um, jā, jo nav skaidrs, ko, ko tad īstenībā nozīmē būt vīrietim un, un, un kādam tad, tad, tad, kādam, kādam tad uh, tev būtu jābūt. Mhm. Vai ir kādi komentāri, pārdomas? Uh, es varu puišiem tikai un nu, vienīgi piekrist. <laughs> Liels prieks, ka, ka mēs, uh, uh ka pirmais pu, puisis arī pieskārās tādām, nu, jā, fiziskās pasaules, re, no, nu, tā kā nolaidās bišķītīt uz zemes <laughs> uh, par, par to, kas īstībā arī ir tāds uh, reāls faktiskās lietas, ar ko uh, sastopās vīrieši, un, un, un var, var tikai un vienīgi piekrist. Un, jā, man būs grūti, grūtāk komentēt par to, kā, kristietība, saprotu vīrišķību. Es pats neesmu, teiksim, reliģisks, savukārt ārkārtīgi interesanti, kad mēs ar sievu vēl, vēl pagājušajā nedēļā tieši runājām par to, ka mēs jau īstenībā nu, dzīvojam pēc tādiem ļoti kristīgām vērtībām, un tas mums ir ārkārtīgi tuvs. Mēs vienkārši, jā, nē, jums baznīca un, un, un Dievu nelūdzam, bet, bet paši kaut kādā ziņā tiešām dzīvojam pēc šīm vērtībām, un tas mums liekas vienkārši ļoti, ļoti loģiski. Um, Bet, uh, bet jā, man arī ši, uh, eh, šis uh, šo komentāru laikā arī atleca, ieliec prātā arī tas, ka mm, nu, šīs vīrišķīgās īpašības ģimenē, jā, nu kādam ir jāuzņemās. Ja, ja vīrietis viņas neuzņemās, tad sieviete viņa uzņemsies. Mm -hmm. Jā. Uh, Un, nu jā, nu, t, t, tas, ko, kas, kas varbūt arī izskan, kad, um, ko tu, man liekas, arī pati minēji, nu, ja tomēr ir uh, bišķiņa laika mainās, tagad sievietes arī uh, vairāk uzņemās, uh, nu, uh, šo karjeras dzīvi, ja, bišķitiņi varbūt tas nozīmē, nu, kad nedaudz kaut kur jāpabīd ir uh, ģimenes dzīve, kaut kur, kaut kur jāieliek kādā citā uh, plānā, um, bet, nu jā, mēs varam, teiksim, abi divi rūpēties par ģimenes finansiālo pusi, un abi divi vienlīdzīgi rūpēties par, par saimniecības pusi un vienlīdzīgi par bērniem. Uzdevuma dalīšana gan, man liekas, bišķitiņi labāk strādā, uh, bet uh, līdzīgi kā uzņēmumos vai, uh, vai kādās organizācijās, manuprāt, ka tomēr tā mm, atbildība par notiekošo ir ir jāuzņemās vienam, tāpat līderība, Uh, un jā, pieņēmi nepareiz lēmumu, atbildība ir uz tevi. Un, mm. un tas ir tas, ar ko tad līderi bieži vien arī, uh, nu, ar ko viņiem ir jāsadzīvo, jā, un tad viņi saprot, ka, ka, ka, kas tad gulstās uz viņu pleciem. Uh, tas, tas nav viegls liktenis, bet uh, tas ir tā vērts. Jā, uz nākamo jautājumu. Uh Es domāju, sākumā mēs paklausīsimies jauniešu atbildes, un, un tad tu varēsi vēl pakomentēt Aha. arī ar savām domām, uh, radīt tādu atšķirību. Bet, uh, jā, kā nākamais jautājums ir, kādas ir uh, pozitīvas tendences vīrišķības izpratnē mūsdienās? Manuprāt, kaut arī vīrietis mūsdienās zaudē savu identitāti, jeb savu vīrišķību un tevišķību. Uh, un uh, bieži vien mūsdienu pasaulē gadās tā, ka uh, vīrietis eh, pats dzīvo ar vienu, pats dzīvo ar otru, tad saprot, ka nepatīk, un tad eh, atkal eh, meklē vai, vai arī pakļuvis kaut kādām atkarībām vai kaut kā tam līdzīgi. Tomēr daudzās ģimenēs, kas ir ar kristīgu pārliecību vai arī kas ir vienkārši pauž pareizus kā, lī, kristībai līdzīgus uzskatus, viņi noteikti tomēr redz vīrieti kā ģimenes galvu un kas nes atbildību. Attiecībā uz to, uh, kas mūsdienu sabiedrībā ir pozitīvi vērtējams par to, kā cilvēki domā par vīrišķību un tēvišķību, nu es laikam izceltu vienu konkrētu lietu, proti to, ka mūsdienās cilvēki vairs nu, tā nevairās no tās atziņas, ka arī vīrieši var kaut kad būt emocionāli un, un raudāt un izrādīt kaut kādu vājumu un būt atklāti par kaut ko, ar ko viņi netiek galā. Ne? Jūs domājat, līdz šim uh, tā, tā tradicionālā izpratne sabiedrībā man šķiet ir bijusi bieži vien, ka nē, nē, nē nu kā, kā gan vīrietis var, var, var nobriedināt asaru, vai ne? Nu, tā kā, ģi, nu, kā ģimenes galva, vai ne? Nu, kā gan tu tā vari, un, un nē, tev jābūt absolūti tam, tam spēcīgiem līderim un vadonim. Un, nu, lai gan es piekrītu kaut kādā mērā, jā, um, noteikti, ka, nu, ja tu esi ģimenes galva, tad, tad ir varbūt konteksts, ka tev tiešām ir jābūt šai spēcīgai klintī, Uh, uz ko ģimene var balstīties, un varbūt tajā brīdī nu, nevajag tik ļoti runāt par savu vājumu. Uh, un tomēr es domāju, ka noteikti ir konteksts un brīži, kad vajag atklāties un, un, un, un ir pilnīgi, pilnīgi ok raudāt um, un, un parādīt, ka tur kaut ko varbūt netiec galā. Uh, un, un, un atkal to pamatojumu es meklēju, es meklēju Bībelē es meklēju Bībelē, es meklēju ticībā, es redzu Jēzu, vai ne? Jēzus uh, ir perfektais vīrietis, vai ne? Nav bijis vīrišķīgāks vīrietis vēsturē par, par Jēzu. Viņš ir perfektais ideāls, vai ne? Kam jebkurš cilvēks, vispār jebkurš sieviete var, ja, piemēram, Jēzus, jebkurš vīrietis var to darīt, bet es domāju īpaši vīriešu, vai ne? Uh, var, var jā, jā, Jēzu uzlūkot kā piemēru. Un Jēzus bija vīrišķīgs un, un, un, un visu darīja, bet viņš arī raudāja. Un, un, uh, Viņš nebaidījās no sarām, un ja Jēzus nebaidījās no sarām, es domāju, ka mēs pārējie vīrieši arī pavisam noteikti varam nebaidīties no tām. Nu tā, nu es domāju, ka mūsdienu sabiedrība ir nonākusi pie šīs atziņas, droši vien nenoticības ize, izejas punkta, ne, jo parasti šo ideju pauž nu, tādi progresīvi noskaņot cilvēki, liberāļi, kas, kas nu, kā, to ticību mēdz noliegt. Nu, es piekrītu viņa atziņai, bet nepiekrītu izejas punktam. Es, es, es tieši pretēji nonāku pie šī izejas punkta. Uh, Eh, nonāk pie šīs atziņas, atziņas tieši no ticības izaisa punktiem. Nu tā. Kādi ir tavi komentāri par pozitīvajām tendencēm? Pozitīvās tendences ir tas, tās, ka uh, mēs sākam par sevi rūpēties. Mēs sākam sevi iepazīt, man liels prieks dzirdēt to, ka jā, arī, arī vīriešiem uh, varbūt emocijas, vīrieši drīkst dažreiz atļauties arī raudāt un viņas, viņas izlikt. Es teiktu, drošā vidē. Um, varbūt dažreiz tas ir sievas partneris, uh, partneris sabiedrībā, uh, kas nav tas sliktākais. Es teiktu, ka drošāk tas ir starp večiem, kuri, kuri tevi nenosūdīs un, un sapratīs. Bet uh, Uh, bet jā, mēs, eh, mēs sākam par sevi rūpēties, uh, pamazām, pamazām, kas arī uh, runājot ar uh, ārstiem, psihoterapeitiem, ka pēdējos, uh, pēdējos piecos gados varbūt uh, uz pandēmijas laiks ir palīdzējis vai kā, bet īstenībā jau arī pirms tam uh, vīrieši sāk arvien vairāk preventīvi nākt uh, uz, uz konsultācijām, nākt arī pie ārstiem, uh, pārbaudīt sevi, uh, jau pie kaut, kādiem, kaut kādām pirmajām pazīmēm, ka kaut kas īsti nav kārtībā. Jo iepriekš nu, tā diezgan tipiski vīrieši nāk, nāk pie ārsta tad, kad ir jau viss, tad, kad jau sirdstrieka ir jau bijusi un, un knapi var pavilkties un tā, ka nu, drīz jau vairs būs neatgriezeniskas sekas. Uh, un ko, diemžēl, mēs pārāk, pārāk daudz un bieži jau esam redzējuši. Uh, Eh, tad nu, tagad, tagad jau eh, čeki sāk uzņemties to <laughs> atbildību par, par, eh, par sevi, ko es minēju. Interesanti, ļoti forši dzirdēt, dzirdēt jā, puišu, puišu pārdomas un atklāsmes, <laughs> un ļoti interesanti arī, protams, novērot, ka mums viņas ir ļoti līdzīgas. Man interesanti no tevis dzirdēt arī, kāda ir tavi novērojumi par, par, par vīriešiem un par to varbūt, kas, tavās acīs varbūt uzlabojās pēdējos gados? Paldies par jautājumu. uh, <laughs> nu jā, es arī piekritīšu par to, ka vīrieši, nu es no esmu novērojusi vismaz savu vienaudžu jauniešu vidū, ka var vairāk atklāties, kad ir kaut kāds aplis, uh, uh, kaut vai tur pārsvarā ar meitenes un, un viens džeks vai divi. Uh, Un meitenes tur runā par to, kā viņas jūtas, un viss ir slikti. Tā, bet tad Džeki ar to var pateikt. Un, uh, es, es pat personīgi es ļoti daudz strādāju arī komandās, kur esmu vienīgā sieviete. Un, uh, tad man ir jācīnās <laughs> ar, ar tiem vīriešiem, bet uh, es viņiem varu pateikt, ka man šobrīd piemēram, slikta ir mentālo veselību, un arī viņi var to pateikt visai komandai, ka viņiem arī ir nu, tā apzināšanās vairāk. Uh, tad jauniešu vidū mm, ka jā, var atzīt abas puses, ko iespējams varbūt pirms kaut kāda laika nu, nebija tik aktuāli. Nu, grūti teikt, kā bija pagājušā gadsimta, tad nedzīvoju. Bet jā, tāda apzi emociju apzināšanās, atklātība varbūt nedaudz vairāk un nezinu, vai teikšu pat, pat patiesi, bet pēc maniem uzskatiem, jā, tagad, kad mūsdienās visi daudz runā par um, citiem dzimumiem, citām lomām. Un, un tā. Tomēr tie vīrieši, kuriem ir tas uzskats, ka, ka viņi vēlas būt kopā ar sievu un dzemdēt bērnus, ka viņiem vairāk tāds, ka viņi vēlas būt tā galva. Ka viņi vai mēģina vairāk saprast, ka jā, nu tad man ir jāuzņemas tā atbildība, lai kaut kas notiktu tāds labāk šai pasaulē. Tie ir tādi mani novērojumi. Mm -hmm. Un zini kā, uh, arī viena lieta, ko es esmu pamanījis. Uh, mēs tās problēmas, tās sliktās tendences pārsvarā tomēr redzam uh, sociālajos tīklos, ziņās, mm -hmm. kaut kur citur. Reālajā dzīvē mēs viņus praktiski nenovērojam. Mm -hmm. Nu, tā kā, ja mēs, ja mēs izslēdzamies no, no tās kaut kādas mēdīju vides, viss ir diezgan labi. <laughs> jā, jā, savā ziņā tā ir taisnība, jā. Labi, tad uh, raidījums tuvojas izskaņai, bet tā, tad tāda galvenā doma, kuru raidījumu klausītājiem vajadzētu sadzirdēt un atcerēties. Mm. Galvenā doma. Mm. Vīrieši ir vajadzīgi, vīriešos ir milzīgs spēks, uh, un gan, gan ietekmēt apkārtni, uzlabot vidi sev apkārt un, un, un, un cilvēkus. Un tāpēc es uzskatu, ka par vīriešiem arī jārūpējās. Vīrieši ir pelnījuši saņemt mīlestību. Tāpēc es iesaku visiem, kuriem ir bērni vai būs vēl mazi bērni, mīliet savus puikas, Eh, pārāk, pārāk biežas eh, novēroju, ka ir, un es kā, kā meita teicu, zinu, meitiņas mīlēt ir tik fenomenāli viegli, <laughs> un tajā brīdī, kad, kad piedzimst puika, un es esmu ar, ar citu puiku tētiem arī runājis, ka tā attieksme ir bišķītiņa citādāka. Mēs, kā tēvi, viņos saskatām jau nākotnes vīrieti paš, no paša sākuma. Īstenībā tas ir maziņš bērniņš. Pēc tam mēs viņam ieliksim tās, tās vīriešu vērtības, nu kaut vai no skolas vecuma, bet atceries, ka no sākuma tas ir maziņš bērniņš, kurā ir jāieliek milzīgs daudzums mīlestības, lai viņš pēc tam to varētu sniegt pārējiem. Jā, ļoti skaisti. <laughs> paldies. Um, jā, paldies Gati, paldies biedrībai tēvi. Paldies arī jauniešiem, kuri atsaucās Gregoram un Miķelim. Un, nu tad jā, ar šiem pēdējiem vārdiem noslēdzam uh, Kadās piekto, sesto sezonu <laughs> meitenes, man rāda, sestā sezona, es jau var, nevaru saskaitīt. Un uh, tiekamies septītajā sezonā, septembrā, pirmās nedēļas, trešdienas vakarā, nu vai Spotify. Uh, jā, paldies, un uh, tad tiekamies pēc četriem mēnešiem. <laughs> Čau! Tu tikko dzirdēji raidījumu Kedās. Sekot mums Facebook un Instagram atraidījums Kedās. Tiekamies katru mēnešu pirmajā trešdienā, pulksten astoņos vakarā.